Bela geldi diye üzülme, iman imtihanlar üstüne. Sabrı silah edinip yaşa, gariplere verilmiş müjde. Bela geldi diye üzülme, iman imtihanlar üstüne. Sabrı silah edinip yaşa, gariplere verilmiş müjde Tutulur mu hiç yoksa Canlarımızı yakan kurlar Hayata konulan bir çizgi Bidatlere taviz olmadan Tutulur muydu hiç yoksa Canlarımızı yakan kurlar konulan bir çizgi Bidatlere taviz olmadan Mükillerin sesi yükselir Sünnete uyduğun zaman Önüne engeller dikilir Hakikatlere kafa tutan Mükillerin sesi yükselir Cennete uyduğun zaman Önüne engeller dikilir Hakikatlere kafa tutan Yıkılsın bütün tahutlar, Tevhide tuzaklar kuran Secdede Rabbine yalvar Kalmasın kalpte kuşkular Yıkılsın bütün tağutlar, tevhide tuzaklar kuran, secdede Rabbine yalvar, kalmasın kalpte kuşkular.